ប្រយ័ត្នអាត្មាឮគេបបួលធ្វើបន់លៀងបាបអាត្មាកណោញោមហើយកុំឲ្យទៅឆោតពេកប្រពន្ធលោកសំដែងតែគ្មានបន់ណាទៅលៀងបាបបានទេបន់ដោយបន់បាបដោយបាបត្រូវតែឲ្យផលប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយដែលកុំត្រឹមឲ្យបាបឲ្យផលបាន ខំធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនមកសង្កត់អាហ្នឹងអាបាបមានកម្លាំងតែជាងអត់ឲ្យផលរួចទេ ដូចញោមញាតតែងតែងឆ្ងល់តើម្នាក់នឹងឲ្យឃើញធ្វើតែអំពើបាបមិនក៏មិនដែលឃើញ ផលអាក្រក់អីបាបនឹងឲ្យផលដល់អ្នកនោះឃើញគេបានសេចក្តីសោកអានឹងមួយអារិយមួយតែនឹងអ្នកនោះឲ្យឃើញធ្វើតែអំពើកុសលគ្មានលោះខែលោះថ្ងៃចុះរឿងអីឃើញជីវិតមនុស្សនោះជួបតែនឹងសេចក្តីទុកអានេះមានកតាពីរណាបង សម្រាប់យោមញាតបរិស័ទឲ្យឆ្ងល់បងណាជំរះរឿងហ្នឹងឲ្យវាបាត់ផងណាឲ្យអស់មានឆ្ងល់ថាអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែមិនឃើញផលបាបឲ្យផលឃើញតែផលបុណ្យឲ្យជាសេចក្តីសុខថាព្រោះអ្នកនោះធ្វើបុណ្យមកវិច្រើនពីមុន កំណោបុណ្យនៅនៅរាំង ការពារបុគ្គលនឹងឯងបាបដែលគាត់ធ្វើថ្មីនឹងចូលឲ្យមិនរួចទេ ប្របន់មុននឹងវរៈរាំងអានេះសូមឲ្យយល់ចាព្រោះអ្នកដែលធ្វើអំពើបន់ល្អយើងមើលទៅឃើញតែជីវិតជួបតែសេចក្តីទុក្ខអើម៉េចប្រពន្ធលោកសំដែងថាអ្នកនឹងធ្វើបាបពីមុនច្រើនណាដល់ក៏ធ្វើល្អក្រោយនេះចូលអត់រួចទៅប្រកបាបដូចជាចិញ្ចៀងរាំងអត់ឲ្យផលទេ អានឹងសោមជ្រាបយើងនៃពីរឈប់ឆ្ងល់ពីរឿងអ្នកធ្វើបាបមិនឃើញបាបអោយផលឃើញតែបុណ្យអោយផលសេចក្តីសោកឬឆ្ងល់ថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យមិនឃើញបុណ្យអោយផលគឺជួបសេចក្តីទុក្ខអានឹងឈប់ឆ្ងល់រឿងយ៉ាងហើយអានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់ថាយ៉ាងញោមញាតមើលប្រមុខកលៀនប្រមុខកលៀនលោកធ្វើបាប ម្ដាយឪពុកលោកមិនដឹងប្រមាណសែនជាតិមកហើយទេទៅ ទៅប៉ុនកំហែងកំរាមបំភេងម៉ែឪដូចចោលទៅផ្លាត់យ៉ាងឯងបើបាបអត់ឃើញឲ្យផលដល់ក្រោយលោកធ្វើបុណ្យជាកុសលដោយសាងបារមីជាសាវកបារមីណាបុណ្យនោះច្រើនពេកអត់ចូលបាបចូលឲ្យអត់រួចតែអត់ទៅណាទេសំងំនឹងឯងវាគ្មានកម្លាំងទៅស៊ីសងគ្នាដល់ពេលដែលបរិនិព្វានចោល500ទៅវៃហ្នឹងណាញោមអាហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងណា ពេលនឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស៊ីសងនេះបានចេញទៅនិព្វានរួចបាបកម្មអីតែងទួចត្រូវស៊ីសងនេះក្នុងអាបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងឯងស្បានទេឲ្យគេវាយឲ្យគេវាយត្រាឲ្យប៉ាសពតឆ្លងដែនហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយអ្នកណាក៏ដោយដែរអត់កិច្ចជារួចទេបើមិនស៊ីសងណាអត់ទៅនិព្វានរួចទេ ត្រូវតែដោះឲ្យហើយប៉ុន្តែ ចាំស៊ីសងគ្នាដោះទៅជាតិបញ្ចប់ព្រះនិព្វានយល់ដោយព្រះមុខលានយ៉ាងអត់ទៅណាទេតែគេបបួលទៅធ្វើបន់លៀងបាបឲ្យឈប់ទៅទៅពីមុនថាមិនដឹងអាឡាអាត្មាប្រាប់ដឹងហើយតែបានទេឯងមិនទេធ្វើតបន់ឲ្យច្រើនទៅសង្កត់ជាមិនរួយទេតែដល់ទៅនិព្វានត្រូវតែស៊ីសងគ្នានឹងឯងអានេះសំជ្រាបអញ្ចឹងនិយាយពីហេតុដែលកើតបន់នោះ ថ្ងៃណារលឹកឃើញហើយ បានសាងពុទ្ធបដិមាធម៌តែរលឹកឃើញគឺបានតែចិត្តរីករាយបានប៉ុណ្ណាដល់ពេលចិត្តអស់ជីវិតទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យនឹកពីកុសល មកតម្កល់ក្នុងចិត្តដែរមុននឹងលះលោគេទៅឲ្យនឹកកុសលធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះដែរនេះយកមកតម្កល់ក្នុងចិត្ត របស់ផងយើងសមានយោណា ពពុទ្ធលោកសំដែងយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញបាបលោបគាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅវាទៅតាមការចងចាំចិត្តស្លាប់ទៅញោមចាំបាបទៅបាបហើយចាំបន់ទៅបន់ហើយអាចាំបាបចាំបន់មកពីយើងរលឹក បានលោកអត់ឲ្យរលឹកទេអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យក៏រលឹកចាំទៅស៊ីសងគ្នាព្រំដែនព្រះនិព្វានហ្នឹងអាកន្លែងឆ្លងដែនហ្នឹងបានទេ ក៏រលឹកនេះបច្ចេកទេសបើសិនណាជាមិនចេះទេ ធ្វើបន់មកកណោពេលស្លាប់ទៅនឹករឿងមួយវៃមុះមួយទៅហើយទៅហើយបាទអានឹងអានឹងជំរាបប្រាប់ពីច្បាប់ពុទ្ធសាសនាបើអញ្ចឹងអត់ត្រូវការនឹកទេត្រូវការរលឹកទេស្អាប់បានទេហ៎អានឹងទេសនា